Söhbet edibilmeýärler. Inşallah. Garaklary aksada türkmenleri dinden çykaryp bilmeýärler. Näme üçin? Beýleki milletleň iman diňe ganyna garyşan bolsa türkmeniň iman sözi adyna garyşdy. Biziň diňe ganymyzda iman ýok, hatda biziň adymyza çenli iman bar. Türkmen sözüniň manysyna düşünenoklar-ow. Ýöne näme kapyr haramzada, näme kommunist, näme diýen bolup terjime etdi türkmen sözüni? Türk diýmeg-ä milletiň ady diýen bolýa. Man diýmegem iňlisçe adam diýmek diýen bolýa. Türkmen ýagny iňlis adamsy, e, türk adamsy. Haw, agzyň daşdan dolsun. Türkmeniň terjimesi beýle däl. Türkmen sözüniň terjimesini Feýruzäbädi aýtýar. Kamus el-Muhit diýip sözleg bar, sözlük bar. Kamus el-Muhit, özem selef bolan, özem bundan alty asyrmy, ýedi asyrmy, sekiz asyr bundan öň ölen adam Feýruz Äbädi şony ýazan. Şo türkmen sözüni açyklanda näme diýýär? Seljukylarda, türkme, türki milletlerde birinji musulman bolan seljuklar diýýär. Biz seljuk türkmenleri. Düşünikdämi? Biz seljuk türkmenleri. Türki milletleriň içinde birinji musulman bolan seljuklar diýýär. Bir aýyň içinde iki ýüz müň adam musulman boldy diýýär. Türkmenden asly bar-a, bir aýda iki ýüz müň adam musulman boldy diýýär. Şonda araplar begençlerine Türk ämene diýdiler diýýär. Düşündiňmi? Araplar begendi diýýär, özem arzuw eder ekenler türki milletleň yslamyna girmekligini. Sen türki milletini wasp edenlerinde näme? Kowalasa sypdyranak, gaçsa-da ýetdirenak diýen ekenler. Türki millet şoň maly eken. Yzyňdan kast edip yzyňa düşdümi, seni sypdyranak alýar. We senden gaçdymy, saňa tutduranok. Oň diýýär, atda näme? Hüjüm etýäninden at hüjüm etýäniň atyşy diýýä, gaçyp barýanyňkydan näme tapawudy ýok diýýä. Gaçyp barýakada atynyň şo goşun gaçyp barýan göz öňüňe getir, bir türki goşun gaçyp barýa. Hemmesi terslik kän oturyp aty bilýän ekenler-de yzyndaky goşunyny. Gaçyp barýakalar kowup gelýän duşmany gyry bilýäler diýýä. Nädip? Hemmesi atyň üstüne tersine münüp aty bilýäler diýýä. Göz öňüňe getir. Beýlekiler diňe atda gönlükgän gitýäkä aty bilýän ekenler. Beýdip Aty gowy oýnabilen akenler atda. Emma türkiler nädip aty beýdip oýnabilýän eken? Sen biziňkiler çarwa bolan. Düşündiňmi? Çarwa bolan. Hatda köpüsi doganyny atyň üstünde dogýan eken. Düşündiňmi? Ýani ikinji ikinji öýi at eken. Düşündiňmi? Türkmeniň ikinji öýi aty bolan. Şoň üçin sen öýüň içinde salta aşyrybilýäň. Isleýän ýerine bökübilýäň, oýnabilýäň. Türkmen hem şoň galak at çapyp barýarka hemme zat edibilýän eken. Şoň üçin bir goşun gaçybilýärkä terslikgem oturyp atybilýän ekenler. Şoň üçin nesihat etýän ekenler, Türki gaçsa kowalama diýen ekenler. Setem ol gaçyp barýaka atsa diýe, kowup barýanyňkydan göwnüne girýä diýen. Ondan şuň galak milletiň näme yslama goşulsa, öýem ýardam berjek yslama, taýyn, goşun, bulary taýynlamak gerekkä. Ondan bulaň näme bir aýyň içinde gireni iki ýüz müň bolýan araplar begenip näme diýip diýe, Türk ämele diýdiler diýe. Bir rowaýatda-da, Türk mu'minun diýdiler diýýär. Mu'min türkler, düşündiňmi? Ýöne iň dogry rowaýaty näme? Türk ämene. Bulara näme? Türk ämene diýip at galdy diýýär. Taryhy bar, näçinji ýylda türkmen sözi kitaplarda agzalyp başlady. Şundan öň türkmenler seljuk diýip tanalýardy. Seljuklar diýip tanalýardy. Ondan öň oguzlar diýip tanalýardy. Ondan bular näme? Türk ämene bolýar. Ondan soň wagt geçmekligi bilen näme? Wagt geçmekligi bilen. Düşünipdämi? Türkmen boldy diýip. Iman ady, iman sözi biziň-ow diňe ganymyza, ruhumyza däl-ow. Iman türkmeniň adyna çenli goşulan-ow. Şoň üçin bizi näme turançy, oguz, şeýtjek we türkmen adymyzy aýyrjak bolýar biziň. Düşündingmi? Näme? Şu iman sözi doly ýiter ýalak etjek bolýar. Garaklar aksa-da. Inşa Allah türkmenler ýene öňküsi ýalak. Seljuklaň näme halyfa dikişi ýalak. Memlýuklaň halyfa dikişi ýalak. Osmanlaň halyfa dikişi ýaly türkmenler inşaAllah ýene näme halyfa diker we näme kapyrlaram gyrar inşaAllah. Birinji bilen kommunistleri gyrar, massonlary gyrar, soň ýewreýleri gyrar inşaAllah. Dinimiz üçin, Allah üçin hä. O namysynam ýitirdi o wagtkylar o. Iman-a aňyrda dursun namysynam ýitirdiler. InşaAllah mu'min türkmenler. Allasy üçin, pygamberi üçin, dini üçin Gökdepede näme gyrlan ata-babalamyz, namysyna degilen näme bajylamyz, uýalamyz üçin inşaallah näme ýöne kapyr türkmenler dä, mu'min türkmenler aralar inşaallah. O islesin, islemesin bu hökman bolaýmaly. Inşaallah näme türkmenden ol ruhundan-a däl, adyndanam aýyrybilmeýärler iman adyny. Şoň üçin oglanlar näme şübhä düşmesin, şübhä düşýän Röwşene kim rugsat beripdir? Bize Alla rugsat berdi, oglanlar. Bize Alla rugsat berensoň näme? Bir kesiň bize rugsady gerek däl. Rugsady näme üçin berdi Allatagala bize? Zulum edildi bize. Indi şu wagtky edilýän zulum däl bolsa, onda oňa-da näme diýmeli bolýas? Senem slowalary gaýt da inim, zulum sözüniň terjimesi näme? Şony sora diýýäs. Iň bolmanda näme, Google-a gir diýýäs. Google-a gir, Google, mäşäallah, köp zady bilýär. Ylymly adam Google. Googla ýaz zulum diýmek näme saňa özem hemme dille maňa terjimesini aýt diýseň Google saňa zulum sözüniň hemme dille terjimesini aýdyp beribilýä. Iň bolmanynam internede gir. Biz alhamdulillah ösen internet ulgamlaryny zatlarynam ulanybilýäs biz. Ýok pikir etmesinler-ow we hä bu zat diýilse biz zat bilmeýändir söýdip. Alhamdulillah internedem ulanybilýäs, tilfonda jaňam edibilýäs. Maşynam sürübilýäs Alhamdulillah. Kän zatlar edibilýäs. Konsionermizem bar. Holodilnigem nädip öçürilip ýapylýanyny bilýäs. O pikir etýärler biziň o äňimizde sakal bar bolsa hä zat bilmeýändir söýtýärler. Ýok ters düşünmesinler balam. Düşündikmi? Biz näme üçin rugsat berildi Allatagala bize zulum edildi. Dogry dämi? Biziň Rabbymyz Alla diýenimiz üçin bizi ýurtdan çykmaklygymyza sebäp boldular. Towşany dogduk depe diýýärow, biz ýurdumyzy ýigrenemizaow. Heý bir ýurduny ýigrenen adam bolmaz. Biz Rabbymyz Alla diýenimiz üçinem bizi näme watan dönügi etdiler. Aslynda watan dönügi kim onam hemme kişi bilip otyr. Düşündikdämi? Watan dönügi kim onam bilýä. Gürlemeýänä bigaýrat gürlän at diýýäler. Düşündiňmi? Ne türkmenler şeýle boldy. Gürlemeýän-ä bigaýrat-a, gürlän at diýýärler. Gürleýän-ä-de, e, bu samsyk-a, gürleýä diýýärler. Indi näme etmeli onda? Türkmenem nähilek millet, dürtmeseň duýanok, bara. Bir söz-ä az, iki sözem kän, bara. Gürleseň-ä, e, näme üçin gürleýäň diýýärler. Gürlemeseňem, o näme üçin gürlän at diýýärler. Onda kime ýaranmaly bolýas biz? Biz diňe Alla ýaranmaly bolýas, onnoň ýaňky, e, gürlemeseň,